Здравейте! Имам направена операция за подмяна на лъкътна става. От лечебното заведение ме насочиха към Националната здравноосигурителна каса за възстановяване на средствата, заплатени от мен, за самата става. Каква е процедурата и какви документи е необходимо да приложа? Благодаря. Отговор. Системите за хеми или тотална артропластика на лъкътна става са включени в списъка с медицински изделия по групи, които здравната каса заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която касата заплаща за всяка група, съставен по реда на наредба номер 10. Стойността, която касата заплаща е до 1440 лева. Списъкът е публикуван на интернет страницата на НЗОК в рубрика Медицински изделия и диетични храни наклонена черта Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.